بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz Resul Ekrem, kabrimiz dur Mekke herem, beyat verdik cihat Rabbimiz qil sobit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Anlıkçı bölümünden anlıkçımızla başlayımız. Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz Resul Ekrem Rabbimizdir Mekke alem Peygamber bu cihat üçün Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz Resul Ekrem Rabbimizdir Mekke alem bayat berdik jihad uchun Rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqarodagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat, jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish, tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib, kufrga qarshi kuch to'plash. Kufrning islom ummati ustidan yurgizib atgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib, musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatingizga sunamiz. Kıkılmakka imkan verdin Ulug Rabbim sana hemde Sırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge Kıkılmakka imkan verdin Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglatishimizni mujohid musab va mujohid abdul karimning ularning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya 1435-yili jumadiyal oxirining 9-kuni payshanba ya'ni milodiy 2014-yili 4-oyning 10-kuni Tövəndə Cümədiyəl axırının 2-ci günüdən 9-cu günügəcə bolğan anlaşışımızı huzurunuzğa sunumuz. sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikicha anglatishimizning siyrat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi haqiqatan rasululloh madinada o'zining payg'ambarlik rolini obdan joriy qildirdi va har bir qavmga o'ziga loyiq mehr shafqat mukofotini yetkazdi va yoki jazo sharobini ichkizdi Ağlatıcımızın İslami davet kısmında Qeyrindişimiz Abdüsalam'ın Türkistan Cihadi Ümmetçiliktir namlıq da'vatini huzurlarına sunamiz dunyoda alloh Subhanahu inkor qilgan kofirlar bo'ladi ekan biz ularga qarshi jihod qilamiz Meyle kim bo'lsa qat'i nazar? o'zimizning millatimiz bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizni ulug' tuqqanlar bo'lishidan qat'iy nazar, Allohga iymon etgan butun dunyo kofirlarga qarshi jihad qilamiz biz, inshaalloh. Islomiy she'r qismida jamoatimizning Sham sho'basidagi bir qozoq qarindishimizning Dayus bo'lmagan nomli nashirisini huzuringizga sunamiz. Mustaqim tawhid bayrog'i Gurbetden kanun oylan Muhmindir korganın önünde Her dayım deyiz bulmağın hicret hatırları ve sergüzeştler sahifside kerindişimiz Ubeydullah hakkını kılgan ziyaretin devamını huzuralarına sunumuz. Gürvetçe projem okumayıp kaptı, aşı bana destekler, diye destekler var geldim aşı biraderge okuyup. Şundak tamı yetiştim, aldıkta kameranı yine okuyup. Sağlamlık sahifside Peygamber tibabedinin özündülerini huzurunlarına sunumuz. İmam Ahmet'in çarşamba shanba kunlari badandagi mo'ylarni elish va yo'q qo'ydirish haqida so'ralganda u kunlarda undoq qilishni muvofiq ko'rmagan jamoat ichidagi yangiliklar sahifasida bu haftada jamoat ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz Ахырда халқара ва район хәбәрләре. Aziz radio anlıqçı qarindaşlar, diqqətinizlər payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sallamның bo'lsin rasululloh Demak, bularning hammasi ichki jihatdagi foydasiz omillar edi. Ammo tashqi jihatda yanala islom dinining eng ashaddiy dushmani Quraysh kofirlari edi. Ular 10 yil mobaynida, ya'ni musulmonlar ularning qo'l ostida mahkum bo'lib turayotgan mazgilda musulmonlarga qo'rqitish, tahdid selish, har jihatdan qisish, och qo'yish va jazolash siyosatlarini yurgizib, chidg'usiz azob-uqubatlarni tetitdi. va ularga tartiblik, nishonliq tashviqot elib berib, ajallik ideya urushi qo'zg'idi. Ondan musulmonlar Madinaga hijrat qilmoqchi bo'ldi. Ularning mol-mulk, uy-bisot va yer zaminlarini musodara qilib oldi. Ularni bola-chaqa, xotin-qizlardan ayirib etdi. balki texi qo'liga tushib qolganlarni hapsiga oldi va qiynab azobladi Ondan ular bununluq bilanla cheklanmay, da'vat yetakchisi Muhammad alayhissalomni o'ltirib, uni va uning da'vatini daroqli yo'qotish suiqasini planlashdi. Bu suiqasni ijro qilishda qilcha tartortmadi. Qo'ldan keladigan barliq tirishchanliklarni ko'rsatdi. va mushu ishlardan keyin musulmonlar 500 kilometr yiroqlikdagi bir zaminga jinini joylab berivildi ular yana o'zining haram aholisi baytullohning xizmatchi xodimlari bo'lish sifati bilan arablar orasidagi diniy va siyosiy o'rnidan foydalanib kang ko'lamda siyosiy hujum qo'zg'ab arab yerim orlining har qaysi bulong qishqoqlaridagi arab mushriklarni madinaga qarshi turishga kuch kiritib Madinani yarim iqtisodiy jazo yurgizilish holatiga qistab keldi. Natijada bu yerga panohlanib kelayotgan musofirlarning soni kundan kunga yashayotgan bir paytda uning sirtdan kiradigan kirim miqdori borgan sari ozlab ketdi. Cho'qimki Makkalik tajovuzchi zumagarlar bilan musulmonlar o'tirisida bu yangi vatanda pat orada cho'ng bir urushning yuz berishi muqarrar bo'lib qoldi. ammo bu urushqa yanala musulmonlar sababchi deb ularni aytgi buyurish dal ishlarga baho berishda qo'sh o'lcham qo'llanuvchilarning hukmidir albatta musulmonlarmi o'zlarining mol mulk va o'y zimillari musodir qilinganidek bu zolimlarning mol mulklarini musodir qilishi va ularning musulmonlar ustidan o'ynatgan qonli qamchilarini ularga tanglishi yo'lliq va xuddi musulmonlarning hayotimi og'ir xavf ostida qoldirilganidek ularning hayotimi xavf ichida qoldirilishi turmush yo'llariga to'solg'u va qiyinchiliklarning paydo qilinishi zarur albatta qisqasi musulmonlarmi ularga qarta ular musulmonlarga tutgan pozitsiya va harakatlarga asosan muomala qilishi kerak shundoq qilgandila ondan ular musulmonlarni yo'qotish va ularni tup yiltizdan qurtish xavfiyolidan voz kechib tinchlik yo'lini tanlashiga turtki bo'ladi mana bular rasulullohning allohning elchisi ummatning diniy rahbari va qo'shinning qo'mondoni bo'lish sifati bilan madinaga qadam tashrif qilgan dastlabki mazgilda duch hal qilish zarur bo'lgan masalalar edi haqiqatan rasululloh madinada o'zining payg'ambarlik rolini obdan joriy qildirdi va har bir qavmga o'ziga loyiq mehr shafqat mukofotini yetkazdi va yoki jazo sharobini ichkizdi kangqo'lliq apuchanliq marhamatlar o'ch elish va qattiq qo'lliqlardan hamisha g'olib keldi oxiri bir qancha yil ichida yerim orolning siyosiy huquqi islom dinining va musulmonlarning qo'liga o'tdi muhtaram kitobxon tuvandagi qurlarda bularni texim ro'shan ko'rib ola olasiz yangi jamiyat qurilishi biz oldingi boblarda rasulullohning madinadagi bani najjar mahallasiga tushgan vaqti juma kuni ya'ni hijriyning birinchi yili rabiyul avvalning o'n ikkinchi kuni milodiya olti yuz yigirma ikkinchi yili yigirma yettinchi sentabr kuniga to'g'ri kelgan edi u bani najjar mahallasida abu ayubning qo'rg'isi oldidagi bir parcha tashlandiq yerga tushib alloh xohlasa turalg'imiz mushu yerda bo'ladi degan oldin abu Ayyubning uyiga kirib ketgan degan edik masjidun Nabavi, ya'ni payg'ambar masjidining bino qilinishi rasulullohning shuningdan keyin bosgan tunji qadami masjidun Nabavini bino qilish bo'ldi u tugisi qayta qayta ikki qatim cho'kib olgan heliqi yerni ikki yetim boladan sotib olib u yerga masjid bino qilishga buyurdi rasululloh masjid qurilishiga o'zi bevosita qatnashdi u xishtaşlarni deb mundoq aytdi ey olloh chin hayot hayoti oxirat muhojir ansorga ayla mag'firat rasululloh yana ko'tirgunimiz haybar yukiga o'xshamas ming hizar ko'p yaxshidir parvardigorim qoqshimas deytdi bu mo'liq misrolar sahobalarning qurilish qizg'inligini yuqori ko'taradi hatto ularning biri javob qaytirib mundoq deytdi gar desak biz o'ltirib payg'ambarim ishlasin ozg'un amal o'zi shu tosh va tuproq ishlasin masjidga tayyorlagan o'rinda mushriklarning ko'na qabrlari xaroba ozgonlar onda sonda xurmo va g'arqat daraxtlari bor edi rasululloh qabrlarni ko'natqizivatdi ozgonlar tindirildi xurmo va boshqa daraxtlarni kesib masjidning oldi temig'i tizildi masjidning qiblisi baytul muqaddasga udillandi Pişikning ikki yon boynasini tosh bilan, atrofi tomlari xish va loy bilan qo'pirildi. Usti xurma shoqshumbilari bilan yetildi To'rik xurma yog'chining g'oli va badri cho'talaridan etildi. Ostiga qum shig'illar yotqizildi va uch yerga ishik ochildi. Masjidning qibla tom tarafidan oldi tomg'ichi bo'lgan uzunligi 100 gaz, kengligimi shunchalik yoki sal tarroq tutib chiqdi. masjid tamining asosi g'uli uch gazga yaqin tutildi masjid tutgandan keyin uning yon tarafiga xomqishlar bilan bir qancha kichik kichik uylar selinib ustiga xo'rmining shoxshumbillari yopildi u rasulullohning ayollari uchun silingan hujirlari edi hujirlar tutgandan keyin rasululloh abu ayubning uyidan uningga ko'chib keldi bu masjid namoz ado qilish uchun silingan xonaqo bo'lib qolmasdan balki u musulmonlarga islom dini ta'limotlari va amir farmonlari yetkaziladigan so'rin adab axloq o'rganadigan oliy bilim yurti uzoq zamonlardan beri johiliyat va ichki urushlar yiroqlashtirayotgan bir biriga o'chmanligi bor qabilalarning uchrashib o'zaro tushunish va o'zaro ulfat hosil qiladigan yig'in markazi ijtimoiy ishlarni bartaraf qiladigan dushmanga qarshi qo'shin tashkillaydigan harbiy baza shundoqla maslahat kengash so'rini va ijroiya majlislarini o'tkazadigan parlament ya'ni qurultoy organi bo'lgan edi shuning bilan bir vaqtda bu masjid yurt makonlaridan mol dunyolardan va oila tavobatlaridan ayrilib musofir bo'lib kelgan zo'r bir turkum kambag'al muhojirlarning turalg'i joyimi bo'lgan edi hijratning dastlabki mazgillarida har kuni besh qatim o'qilib jahonni larziga soladigan mungluq yangroq sado azon tovlash yo'lga qo'yildi imom termiziy abu dovud ahmad va ibn huzaymlar rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn zaydning azan to'g'riliq ko'rgan kishi hammaga ma'lumliq islom qarindoshligi payg'ambar alayhi salom yig'ilish va birlashish markazi masjidning qurilishini ilib berish bilan birga yana muhim tarixiy ahamiyatga ega ulug'vor hamda ajoyib xosiyatlik mundoq bir ishni ilib bordi u bo'lsimu muhojirlar bilan ansarlar o'rtasida qarindoshlik munosabati o'rnatish ishi edi ibn qayyum mundoq deydi orqadinla rasululloh ansarlar bilan muhojirlarni yig'ib anas ibn malikning qo'rosida ular o'rtasida qarindoshlik munosabati o'rnatish faoliyati elib bordi bu faoliyatga 90 kishi qatnashdi ularning 20 ansarlardan 20 muhojirlardan edi rasululloh ularni o'zaro kuyinsin va o'zaro yordamli bo'lsin uchun qarindosh qilib qo'ydi ular badr urushidan keyingi qadar urug' tuqqanlar bir biriga murosxor bo'lishmasdan ashu islom qarindoshlig'i o'rnatganlar bir biriga murosxor bo'lishapti. alloh sura anfalda urug' tuqqanlar bir biriga murosxor bo'lishqa yotlardan ang haqliqdir Qur'on karim sura anfal 75 oyat degan oyatni nozil qilgandan keyin islom qarindoshligidagi bir biriga mirosxo'r bo'lish qoidasi amaldan qoldirilib faqat urug' tuqqanlar mirosxo'r bo'lish qoidasi saqlab qolindi Eytislarga qaraganda Rasululloh ikkinchi qadamda muhojirlarni o'zaro bir biriga chetib qarindosh qilib qo'ygan. Ammo avvalgi qarash texmi to'g'ridir. Chunki muhojirlar orasida islom qarindoshligi, yurtdoshlik nasab va urug' tuqqanchilik munosabati bor bo'lg'achqa ular orasida qayta qarindoshlik munosabati o'rnatishning zaruriyati yo'q edi ammo ansarlar bilan muhojirlar o'rtasida bu faoliyatni elib berish to'limiz zarur va ahamiyatli ish bo'lgan edi bu qarindoshlikning nishoni imom g'azzoliy aytganidek johiliyatcha asabiylikni tugutish va kishining qadr qimmati va yoki xor zabunliqini uning ideya axloqi va taqvodorligi bilan zich birlashtirish degan bo'ladi bu o'z tarafdorini faqat islom uchunla himoya qilish va qo'g'dash nasab iriq va yurt tariqlarini butunlay tugutish deganlik bo'ladi payg'ambar alayhissalom sahobalari orasida o'rnatgan bu qarindoshlik munosabatini ig'izdan tushirmay to'laydigan quruq shuorga emas balki kuchlik ahdi paymonga jonga va molga chetildigan amaliy harakatga aylantirgan edi o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish o'zaro kuyinish va o'zaro unsi ulpat va chiqishqoqliq bu qarindoshlikqa shundoq cho'qir singan ediki u ishlar bo'lib bu yangi jamiyatni ajoyib ta'sirli ish izlar bilan to'shqizayotgan edi imom buxoriy naql qilgan hadisda muhojirlar madinaga kelgandan keyin rasululloh muhojirlar bilan ansarlar o'tirisini qon qarindosh qilib chetib qo'ydi abdurahmon ibn avf bilan Sa'd ibn rabiyaning o'tirishini qarindosh qilib chetib qo'ygan edi Sa'd abdurahmonga "Men ansarlar ichida eng moldor odamman mollarimni ikki hissa qilib birini sen olg'in ikki ayolim bor sanga qaysi chiroyli ko'rinsa menga aytqin uning toliqini beray iddati chiqib bo'lganda sen nikohingga olg'in dedi abdurahmon uningga javoban "Alloh sening oilangga va mol dunyolaringga barakat bersin Маңа базрыңларны көрсетіп қойсаңлы купая, деді. Шуның білән улар Абдурахманны Бәни Қайнуқа базырға башлап барды. Абдурахман у ердә уны элеп, буны сетіп дегендек бірдәнділа мәлім мұқтарды құрут ва азырақ яғ пайда алды. Әтші әтіген яны барды. Шунда қылып, бір күні у Расулуллахның еніғі келген еді, оныңдың өйленгічінің аламетлері мәлім болды. Расулуллах оныңдың «Неме іш бұ?» деп сор еді. Абдурахман o'ylanib oldim deb javob berdi rasululloh uningga qanchlik to'yliq oparding dedi abdurahmon o'kcha cho'g'liqida oltin mahr berdim dedi deyiladi imom buxoriy abu hurayra roziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda ansorlar payg'ambar alayhissalomga xo'rmizorlikni biz bilan muhojir qarindoshlarimizga bo'lib bergin degan edi payg'ambar alayhissalom yo'q undoq qilsak bo'lmaydi deb unimidi bu chog'da muhojirlar xurmaning biz bilmaydigan ishlarini o'zinglar qilinglar ammo g'usliga tang sherik bo'layli degan edi ansarlar bosh ustiga deyishdi ansarlarning bu javobi ularning muhojir qarindoshlarini qanchalik qizg'in kutib olganligini ular uchun har qanday badal to'lashga o'z manfaatidan voz kechishga samimiy sadoqatlan bo'lishga har zamon har makonda tayyor ekanligini bildirdi shundoqla muhojirlarningmi bu hurmatni to'g'ri qadrlaganligini va ansarlarning mol mulkini xudoyim berdi deb tayyorga hayyor bo'lib bo'sirib olmasdan ehtiyojiga tushib olib sarf qilganligini xutirdi Bu qarindoshlik o'rnatish harakatining musulmonlar keyingi kunlarda duch kelgan har xil mushkulotlarni unumli hal qilishda haqiqatanmi yiroqni ko'rarlik bilan o'ttirib qo'yilgan dono tadbir bo'lganligini ko'ra olamiz. بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا جمعنا بنور الله إخوانا Aziz radio anglagıcı qarindaşlar, diqqətinglər qarindaşımız Abdusalamның dəvətində bolsun.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 Shu ne'matlarga asosan Alloh subhanahu va taologa ko'p-ko'p shukrlarni aytamiz. Va shuning bilan birga Alloh subhanahu va taoloning elchisi Muhammadun Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taoloning rahmati va salomini yo'llaymiz. va shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan haq ustidagi barliq mu'minlarga Alloh subhanahu va taoloning rahmatini so'raymiz. Maqsadga esa qarindoshlar, alhamdulillah Alloh subhanahu va taoloning rahmati bilan sizlar va bizlar jihad ne'matiga muyassar bo'ldik. Mana bu izzatlik makonlarda Allohning dinini ustun ko'tarish, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan tavhid kalimasini butun dunyoga tarqitish ne'matlariga muyassar bo'lib turibdimiz qarindoshlar. Elhamdülillah bunu elip e, sözləb ötməsək mi? Bizдің nimi üçün vətəndən ayrılğanlığımız, nimi üçün bu şu cəfa müşəqqətlərdə yürüyətqanlığımız həmmə müsəlman biradərlərimizə, həmmə müsəlman qardaşlarımızə bu yerdə yürüyətqan məlumluq qardaşlar. Mana İslam yükünü götürüb ən ağır cəfa müşəqqətlərini çəkiyatımız qardaşlar. Elhamdülillah Allah subhanahu wa taala özünün bir yerden birdiğan, özünün dinini güllendir üçün yordam bergan kishilardan qilib qolibdi bizni alhamdulillah alloh subhanava taologa cheksiz shukur bo'lsin qarindoshlar mana qarindoshlar sizlarga o'xshash ana shunda qondirayotgan sizlar va bizlarga o'xshash islom dinining yukini ko'tarayotgan shunday kishilar sababli alloh subhanava taolo butun dunyo musulmonlariga o'zining mehribonligini bildirdi butun dunyo musulmonlariga o'zining rahmatini ato qildi qarindoshlar ularga islom ne'matini muyassar qiladi Mana bizdan ilgari o'tgan salaf solihlarimiz, bizdan ilgari o'tgan imomlarimizning bergan qurbonliklari va ularning e, islom diniga qo'shgan tuhfillari orqali mana biz bu haqiqatni tushunib ketyapmiz qarindoshlar. Biz bu haqiqat yo'lda mustahkam turyapmiz. Mana alhamdulillah hozir Sharqi Turkistonda ham jihad iborati boshlandi qarindoshlar. Bu Sharqi Turkistonda jihad iboratining boshlanishi mana bu birinchi Alloh subhanahu va taoloning rahmat qarindoshlar. va uningdan qarsa qarindoshlar, Ani sizlarga o'xshash bizlerga o'xshash Allah'ın dini uchun qandirayotgan kishilarningki qurbonlik o'rsadik Alloh subhanahu taolo shu diyorlarga hatto islom tavhid kalimasini taratish va shu islom tavhid kalimasi uchun qandiradigan mujohidlarni chiqardi qarindoshlar. Ya'ni şu diyorlarda hem İslam tavhid kelimesi tarata oladigan mujohidlarni islom dini uchun qandira oladigan mujohidlarni chiqardi Alloh subhanahu taolo. Mana bu şarkı Sharqi Turkistondagi jihodning boshlanishi qarindoshlar alhamdulillah bizni ilga o'tgan imomlarimizniki bergan qurbonliqlar sababli boshlandi qarindoshlar abdul hakim mahsum rahimaullohga o'xshash ana shu ustozlarimizning bergan qurbonliqlarini alloh subhanahu taolo zoya qilib o'tmasdan ana hozir biz ko'rib turibmiz qarindoshlar uni alloh subhanahu taoloninki ne'matlarini Shu Abdulhakim Maqsum rahimahullohga o'xshash va uning shogirdlari Hasan Maqsum rahimahullohga o'xshash va uning izbasarlariga o'xshash ana shu bir turkum kishilar bu yo'lda qurbon beruvdi. Alloh yo'lida o'zining qallini oqqizuvdi qarindoshlar. Alhamdulillah subhanahu va taolo Sharqi Turkiston musulmonlarini ham Allohning diniga mukammal amal qilish ne'matini muyassar qildi. Ya'ni unutilib ketgan bir ibodat masjid masjidlarda so'zlanmaydigan, minbarlarda tilga ilinmaydigan, Alloh subhanahu va taolo farz qilgan jihad ibodatiga qaytish ne'matini muyassar qildi Alloh subhanahu va taolo. Shu ne'matga muyassar bo'lish ne'matini muyassar qildi Alloh subhanahu va taolo. Alhamdulillah qarindoshlar, yaqingi kunlarda Hijriya 1434-yildan boshlab 1435-yilgacha, ya'ni bugungi kunga qadar bo'layotgan amaliyotlardan Sharq Turkistonniki hammamiz xabardor qarindoshlar. Alhamdulillah alloh subhanahu taoloning rahmati bilan amaliyotlar orqa orqadan bo'ldi qarindoshlar mayli xotanda bo'lsin mayli oqsuda bo'lsin qashqada bo'lsin uchturfonda e, bo'lsin alhamdulillah alloh subhanava taoloning rahmati bilan mana jihatlar orqa orqadan bo'lib keldi ba'zida portlash bilan bo'ldi qarindoshlar portlatish moddalarini yasash bilan ba'zida pichoqlar orqali bo'ldi lekin qaysi yo'llar bilan bo'lsa bo'lsin Allah subhanahu dinini üstün götür için mücahit kardeşimiz kurban verdi kardeşler. Kallarını ak kıldı kardeşler. Ta bugünkü kadar bu cihat ibadeti devamlı şükür batırdı. Elhamdülillah Allah subhanahu teala'nın bu bizlere bergen en katı fazla kardeşler. Allah subhanahu teala'nın rahmetinden mana mücahit kardeşimiz Şarkı Türkistan'da hatta Tiananmen meydanında emniyet kılıç nimetini yasar olan kardeşler. Tiananmen meydanında kafirlerin paytaxtida ana mücahit biraderlerimiz Allah subhanahu ta'ala rahmetiyle talütiş emniyetlerini kıldı kardeşler. Mana bu Allah subhanahu Wa ta'ala'nın bütün İslam ümmetiga cümleden Türkiston Müslümanlığı ata qilgan eng katta fazl merhameti. Ümmet kardeşler, İslam ümmeti kiriliş şehit bo'lish bilan yo'qolib ketmaydi. mana shunda qondiradigan ana shunda islom din yo'lida e, o'zini qonlarini oqqizadigan ana shunda kishilar bilan islom ummati gullandi tavhid kalimalari gullandi qarindoshlar mana shu munosabat bilan biz qarindoshlar mana alloh subhanava taoloninki rahmati tushib turayotgan eng izzatli makonlarda xususan bugungi kunda iymonli sovrinlarimizda ana shu sharqi turkistonda jihod qilayotgan jihod ibodatini qilishga otlanayotgan va tayyorlik qilayotgan barliq mujohid birodarlarimizga alloh subhana taolo rahmatini so'raymiz bo'libmi Sharqi Turkiston ichida eng xatarli holatlarga tavakkul qilib, Allohning dinini ustun ko'tarish uchun jihad ibodatini ado qilayotgan, jihad ibodatiga ishtirok qilgan va jihad ibodatini qilayotgan mujohid birodarlarimizga Alloh subhanahu va taoloning rahmatini so'raymiz va shu yo'lda shahid bo'lgan birodarlarimizning shahodatini Alloh subhanahu va taolo qabul qilishini so'raymiz. Shu Sharqi Turkiston ichida yaqin kunlarda va uningdan avval turli istişade ya ki başka cihat sebeple şehit olan braderlerimiz inşallah şehitlerin sayıdı kardeşler. Biz bu hakta evvelki dersini topluluk etkilik için bugün tefsiri toktanmayız. Şehitlerin sayıdı olan inşallah Hamza Abdul Abdülmutallab radıyallahu anh okşaş şehitlerin sayıdı kardeşler inşallah. En hatarlık alet Allah subhanahu tevekkül kıldı. Bana bu İslam dini kardeşler en şundak en evvelde en hatarlık haletlerde birinci kılıp başlattı ki ecri elbette ziyade. Mana o'sha sharq tursan javob qilayotgan birodarlarimiz as-sabiqunal avvalun bo'ldilar. Eng avvalda jihad ibodatini boshladik qarindoshlar. Mana bularga Alloh subhanahu va taolo shu darajada sadiqa jariya yejilasinki, davri qiyomat kunisiga sharq tursanda elib bo'layotgan jihad ibodatlarininki savoblaridan Alloh subhanahu va taolo nasibini ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu birodarlarimizga sadiqa jariya bo'lgan ibodat bo'lgan bo'lishiga yordam bersin shu ibodatlarni. va shu Qirg'izistonda jihod qilib shahid bo'lgan birodarlarimning ota onalariga urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin va ularni Alloh subhanahu taolo islom diniga, iymonga muyassar qilsin va ularga Alloh subhanahu taolo sabr ato qilsin. Va shu birodarlarimizga Alloh subhanahu va taoloning rahmatini so'raymiz va butun mujohid birodarlarimizning musulmon qarindoshlarimizning salomini yetkazamiz. Alhamdulillah qarindoshlar, bu Sharqiy Turkiston jihodi haqqonan botil o'tkazishga jihat Bu kofirlar va yoki boshqa aytgandek millatlar millat o'tkazishga jihat emas qarindoshlar. Balki bilan botil o'tkazishga aqidaviy jihat bu. Mana Sharqi Turkiston Hijriya 96-yili Qutaybat ibn Muslim al-Bahiri rahmatullohi alayh kirgandan boshlab islom dinini qabul qilgan Sharq Turkiston musulmonlari. Ana shu Hijriya 96-yildan keyin ana Qashqa, Xotan, Fatih bo'lgan qarindoshlar. Hani şu vakitten başlap Şarkı Türkistan İslam ümmetinin ayrılmaz bir diyar olup geldi. Şarkı Türkistan Müslümanları İslam ümmetinin bir parçası olup geldi arkadaşlar. Bu Şarkı Türkistan cihadı diyenlik milletlik cihat diyenlik emez bu. Şarkı Türkistan'ı cihat kılsak olsa ya Şarkı Türkistan'ı cihat kılmak gerek biz ümmetçi buluşumuz gerek diyenler ümmetçi nimi kelimini düşünmekte ona. Çünkü Şarkı Türkistan Müslümanları hem ümmetin bir parçası olan Şarkı Türkistan cihadını elip bağlılıkınızın özü ümmet cihadı kırımdaşlar. Şarkı Türkistanlık Müslüman kırımdaşlarımız ümmetinin bir parçası ola. Onda boğan dikin, bana bu Şarkı Türkistan'ı elip bölgen cihad, ümmetçilik cihadı. Bana bizden üstümüzde biraderler, bütün dünyada cihatlaş feriz. Bugün bizge ve fiti Müslüman kırımdaşlarımızla cihat kılıç feriz eylik etken. Bana biz hem İnşallah şunda da itkat kılınız ki bizim üstümüzde bütün dünya cihat kılıç farzdeyin. Bütün dünyada Allah subhanahu teala inkar kıldıran kafirler bulur iken biz onlara karşı cihat kılımız. Meyle kim bu işe katı nezer? Üzümüzün milletimizin buluşuna katı nezer, üzümüzün ruh tukkalığı buluşuna katı nezer, Allah'a iman etmeyen bütün dünya kafirlere karşı cihat kılımız biz. İnşallah. Bütün dünya kafirlere bizden düşmanımız. İslam ümmetinin düşmanlarının hemmesi bizden düşmanımız kardeşler. Xüsusən şu cümlədən Şərqi Türkistana bəs girən Xitay təcavüzçüləri bizning əşəddi düşmənimiz. Şərqi Türkistan müsəlmanlarına ən fərz eynin fərz eyn doğan nəsə birinci yolu fərz olduğan iş qarindaşlar ən şu təcavüzçü düşməni qollab çıxılış. Şərqi Türkistandakı barlıq mücahid qarindaşlarımızğa Şərqi Türkistan müsəlmanlarına ən şu birinci yolu ətrafdakı düşmənlərini hucuqduruş kerak qarindaşlar. Mana bu talep kılınadı. Allah subhanahu taolo bu haqda shunday ki "Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wayajidu fikum gıyazah ve wa'lamu ennallaha ma'al muttaqin." Ey iman etkan iymon etganchilar, etrafınla atrofinglardagi, sizlarga yaqin bo'lgan kafirlerini o'ldiringlar dedi Allah subhanahu wa ta'ala qarshi karşı qilinglar. kılınlar sizlardan dahshatni dehşetliğini ular sizlardan qo'pollikni sezsin, ularga qattiq qul kulbunlar dedi Allah subhanahu wa ta'ala Bilip kuyanlar ki ki Allah subhanahu wa ta'ala ana Allah'ın buyruklarını hakiki köç tipegende kıldıgan takva bendirlerinden birgideydi. Bana bu ayetten şu çıktı ki kardeşler her kandak İslam ümmetiga her kandak musulmonlarga birinci kılıp o'zining atrofidagi yıkım boğan kafirle karşı urush qilish farzand ən əvvəldə özümüzə yaxın olan kafirlərə qoş qilish fərzayn, onun qarşı ular ularga yaxın olan kafirlərə qoş qilish fərzayn. Şunda məğna cihad. Şunun <coughs> üçün bugün Şərqi Türkistandakı müsəlman qardaşlarımızga birinci farz bo'lgan ish qaysi ekan? Alloh subhanahu taolo yuqorqi oyati bo'yicha birinchi bo'lib, ya'ni o'ziga yaqin bo'lgan Xitoy tajovuzchiga qarshi bostirib kirgan va uning malaylar bo'lgan, ya'ni Xitoy tajovuzchilarininki yanaqchilar bo'lgan murtadlarga qarshi jihad qilish farzayn bo'ldi. Bana bu hakta hem ulemalarımızın nurgun sözleri var kardeşler. Hususen Şeyhül İslam İbn İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bir sözü var. El aduvu sailul lezi yufsidud dine ve dünya la şey'e evcebun ba'del imani min deh'i fela yüşteretu lehu şertun bel yudfa'u bihasbil imkan. Yani Şeyhül İslam İbn İbn-i Teymiye Rahimahullah şunu ayet dedi ki din va dunyoni buzadigan, din va dunyoga fasadchilik, buzg'unchilikni akiladigan tajovuzchi dushmanga qarshi jihad qilish, ular qarshi urush qilish, ularni qo'g'lab chiqarish iymondan qarshi birinchi vojib ishlaydi. iymon etgan kishiga mo'min bo'lgandan keyin eng avvalda farz ayn bo'ladigan eng vojibning vojibi qarindoshlar tajovuzchi dushmanni qo'g'lab chiqarish. Mana bugungi kunda shuni shuni qilamizki, Allohga iymon etgan, Allohning rasuliga iymon etgan haqiqiy musulmon erkaklar bo'lsa, buni tajovuzlar qo'llab chiqarsin. Vojibning vojibi shu qarindoshlar. Biz namoz o'qiymiz, zakat beramiz, to'g'ri bu ibodatlar ham Alloh subhanahu va taolo buyurgan. Bizga iymon etgandan keyin eng vojibning vojibi qarindoshlar tajovuzchi dushmanni chekindirish. Bu tajovuzchi dushmanni chekindirishni Shayx Islom Ibn Taymiy rahimahulloh shuni aytadiki, hech qanday narsa shart etilmaydi deydi. Yana qanday vosita qo'llansiz qo'llaningki, ana shu dushmanni qo'llab chiqaring. Mayli parlatib qo'llab chiqarsin, parlatib qo'llab chiqaring, o'ldirib qo'llab chiqarsa, o'ldirib qo'llab chiqaring, pichoq tiqib o'ldirib qo'llab chiqarsa, pichoq tiqib o'ldirib qo'llab chiqaring, o't qo'yib qo'llab chiqarsa, o't qo'yib qo'llab chiqaring. Har xil vositalar orqali kofirlarni qo'llab chiqaring ularni, chekindiring tajovuzchi dushmanlarni deb ana shunday aytdi qarindoshlar. Mana buni Shayxul Islom, Shayxul Islom Ibn Taymiyyah rahimahulloh o'zining Majmuul Fatvo degan kitobining 5-tom 537-nji batlarida shunday zikr qilgan qarindoshlar. Ya'ni Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh shunday aytdiki, agar dushman qo'shinlari islom diyaridan bir diyarga bostirib kirsa, shu diyar ahlining hammasiga jihad farz aylik aylanadi deydi. Qaysi diyar bo'lishidan qat'i nazar qilinmasdan. Agar shu islom diyoridagi musulmonlar shu kofirlarni qo'llab chiqarishga, shu tajovuzga qarshi urush qilishga ojiz kelsa, şu Müslümanlar qo'shni bo'lgan davlatlarga cihat farzandliklarini bo'ldi. Eğer ular aciz gelse ularning etrafındaki qo'shni bo'lgan davlatlarga cihat farzandli buldu. deb hatto bütün İslam davlatlarining hammasiga cihat farzandli buldu degan. Niye uchun desa, chunki islom diyorlari bir diyor o'daydi. Hozir mesela biz eğitimiz Türkistan, Özbekistan, Qirg'iziston, Saudi Arabistan, Misr ve har xil ataymiz. Lekin shunda atalg'ilari har xil bo'lsa, qarindoshlar, islom diyorlarining hammasi bir diyor o. Bir vatan o. Bütün İslam diyarlarını hamisi bir diyar. Şunun için kaysi bir İslam memleketi İslami devletli kafirler basıp kirdiken bana bu kafirler kollar çıkırış yani şu diyar ehlige o da aciz gelsin şunda kılıp bütün İslam ümmetiyle farzayını kaynadı. Demek bugün günde kardeşler hem bana müşahalet var. Bana bu sözlerini hem İbn Kasım rahmetullahi aleyh üzrün El-Mustadrak diyen kitabının 3. tom 218. bayan kılan kardeşler. Demek bugün günde butun islom mamlakatlarini ko'pincha kafirlar bostirib kirgan. Xususan shu jumladan Sharqiy Turkistonga Xitoy tajovuzlari bostirib kirgani necha yil o'tib ketdi hammamizga ma'lum. Mana Sharqiy Turkiston jihadi Sharqiy Turkiston musulmonlarga farz ayn bo'ldi qarindoshlar. Iymon etgan har bir musulmon erkaklari Sharqiy Turkistonniki ana shu Xitoy tajovuzini qo'llab chekindirish, ular qarshi jihad qilish farz ayn bo'ldi. balki butun islom davlatlariga ana shu sharqiy turkistonga musulmonlarga yordam berib xitoy tajovuzini qo'llab chiqib sharqiy turkistonni islomiy davlat barpo qilishi sharqiy turkiston musulmonlarini qutuldirishi mana bu sharqiy turkistonni islom diyorining bir foizga aylantirish kerak chunki bu sharqiy turkiston bizning bizning o'rgatgan salaf solihlarimiz qon bo'yish orqali o'zining qonlarini oqizish orqali fatih qilgan joy bu nurg'un ustozlarimizning qonlari sababli fatih bo'lgan islomiy davlat bu bu butun islom ummatining bir diğer ölməsindən. Şunun üçün Şərq Türkistan cihadı ümmət cihadı deyib etişimizin səbəbi şu. Və yəni qardaşlar, Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah həm şunda aytdı ki, müdafiə cihadı bunundan çəkiliş haram buldu deyini. Müdafiə cihad iki türlü buldu. Birisi tələb cihadı, yəni fərz kifayət olan cihad, yəni birisi müdafiye cihadı. Yəni basıb kirgan düşməni qovlab çəkindiş cihadı. Ular karşı uluş qıldıran cihad. Mana bu cihad farz ayn bo'ladi, burni qachish harom bo'ladi. Xuddi Uhud kunidagi jihatga o'xshash, Ahzab kunidagi jihatga o'xshash, Sham diyoriga tatarlar bosib kelganiga jihatga o'xshash farz ayn bo'ldi deydi. Burni qachish harom deydi. Ana bugun shuning uchun aytilishi qarindoshlarga bugun mana Sharqi Turkiston jihodi farz ayn bo'ldi. Uhud jangiga o'xshash. Bu cihatdan qachish qanday bo'ldi desa, bu jihatni tashlab qo'yib boshqa diyorlarga Yevropaga, ularga kachish, bu kachish bo'ldi. Balki jihat qilmay tashlab qo'yisham bu cihatdan qachqanlik bo'ldi qardoshlar. Shuning uchun Sharq Turkistondagi barliq mujohid birodarlarimizga iymon etgan barliq musulmon qardoshimizga bu dushmanni qo'g'lab chiqish uchun barliq imkoniyatlarni chiqarishi mana bu farz e, agar bu imkoniyatni chiqarmasa, mana bu jihatni tashlab qo'ygan bo'ldi, haromga tushgan bo'ldi qardoshlar. Yukarı sözlerin düzeyinde kardeşler. İbn-i Kasım'ın Al-Mustadrik diyen kitabının 3. top 218. nimetlere kalırsak hani şu tefsiri yazılgan şu yapma. Belki biz vakiyeye düşürdük bazı resimlerini. Ve onun başka bütün İslam ölümaları hani şu tacavüzü düşmanın kolap çıkış birinci farizeyin bulduğun ibadet ki birlikçe gelmesini bu. Bana bugün Şarkı Türkistan'ın kafirler Basrukü'yle Hıttay tacavüzcülere Basrukü'yle netçe yıl bok yetti kardeşler. Şunun için barlık Şarkı Türkistan'daki İmkan itibar barlıq Müslüman kardeşimini yani şu şarkı soksan içinde cihatını başlaşını tavsiye kılımız. Bugün küçük durduğun ki namaz kardeşler. Meyli kandak imkansız olsa şu imkansızını sarıp kılıp durup Allah'ın dini üstünü kötü yani şu cihatını başlaşmamız gerekmiyor. Bu her herkes başkalarının şübhisi kaldırıp kalmayın. Şarkı Türkistan'da cihat kılsa milletçik oku atken Xitay'dan kovalar çıkarsa bu millet cihadı oku kaldı kendi. Aldırıp kalmayın. Biz yukarıda öttük bu Şarkı Türkistan cihadı İslam ümmetinin cihadı deyip öttük kardeşler bu Şarkı Türkistan İslam diyarı bo'lgan iken, Şarkı Türkistan musulmonlari İslam ümmetinin bir parçası hesabında. Mana bu İslam ümmetinin bir parçası qutuldirish uchun cihat qilish bu İslam ümmetçilik cihadı bu. Herkes milletçilik cihadı emas qarindoshlar. Mana bugun kafirlar mana şu, bu Xitoy tajovuzchilarininki zaharlik uyarlar bo'lish kerak. Mana Şarkı Türkistan cihat qilish millet cihadı. Buni ummatni unutib qoladigan herkes xil fitnalarni tarqatyapmiz. Lekin bu hargiz millatchilik jihadimiz qilmaslar. Haq botil o'tirishga aqidaviy jihat bu. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qildi. Madinaga hijrat qilgandan keyin islomni davlat barpo qildi. Ozroq kuch to'plab bo'lgandan keyin birinchi qilgan ishi nima? Makkani fath qildi qarindoshlar. Makkani fath qilib bo'lgandan keyin rum Faris taraflarga qo'shin avatib ana shu jihodni davomlashtirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rum Farisga bun askar avat avatni Makkani fath qilishi millatchilik bo'ldimi? hech kim aytolmaydiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka fath qilishi millatchilik deb. Mana bu sirat bu qarindoshlar. Bizning siratimiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmagan yo'l bor. Shu yo'l bo'yicha mingyotimiz inshaalloh. Mana Abu Bakr, Abu Jandallarning qismlarini biz bilishimiz mumkin. Ya'ni Hudaybiya surishdan keyin kelgan sahaba Abu Bakr. Kelgandan keyin Abu Bakrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulhi bo'lganlik uchun qaytirib qo'ydi. Mana Abu Bakr daryoning bir qirg'iga bo'lib turib, Makka mushriklarininki, Qurayshlarninki Kervanlarını bulup Kureyş'e karşı cihat kıldık arkadaşlar. Kervanlarını bunu de, mallarını bunu de ve onun başka bazılarını öldürüp taşını. Şu Ebu Gasim'in atrafı için Ebu Cendel geldi ve nurgun Müslümanlar yetişip gelip en şeyde bir cemaat kurdu ola. Şu cemaat işte baylık e, sahabeler Mekke müşriklerinin ki kervanlarını buldu de şu müşriklere karşı cihat kıldı. Bunu bu milletçilik olan mı? Her gün milletçilik olmadı kardeşler. Şunun için biz eng avvalda yaqin bo'lgan dushmanlarga qarshi urush qilish Alloh subhanahu taolo bizning kutgan ishi ekan qarindoshlar. Va iymon aytgan har bir musulmonlarga iymondan keyin birinchi qilib tarzilgan narsa nima ekan? Tajovuzchi dushmanni qo'llab chiqish. Mana Sharq Turkiston tajovuz dushman bosilib keldi, bularni qo'llab chiqishimiz kerak. Barlik imkoniyatlarimiz chiqib turib. Va undan boshqa yaqin zamon ulamolarimizning Abu Muhammad Maqdisi fakkallohu asrahu alloh subhana taolo u kishini asirlikdan qutuldirsin ana shu shayximiz ham har qandoq o'zining diyarida jihod qilishga qodir bo'ladigan kishilar shu diyarda jihodni boshlash kerak deydi o'zining majmul fatvo degan bir kitobi bor abu muhammad maqdisiyni shuni to'qson sakkizinchi batlarda shuni bayon qilgan har qandoq bir diyarda islom diyarlarida shu jihod qilishga imkoniyat shu diyarda jihod qilishga imkoniyati bor musulmonlarga shu diyarda jihodni boshlashi farz bo'ldi deydi bizning hijratimizni bo'lgan maqsad nima qarindoshlar Biz bunu yaş düşünüz için gerek. Bizde Allah subhanətlə şu Türkistan tuğan her bir Müslümanlığa Türkistan'da cihat tarif kılgan. Tafili basılıp dedi. Şu vaxtınızı avtomatik bu Türkistan Müslümanlarımız cihat fərzəlik aylandı. Şu cihatka kadir bulanmağan, imkaniyeti yetmeyeceğin içinden Müslümanlara nimi fərz bulur da, təyyarlıq kılıç fərz bulduk öndaşta. Təyyarlıqın az gəlgən Müslümanlığa olsa, onunki hicret kılıp, küçük toplap durup, şu kafirler karşı cihatmış kılıç fərz buldu. Mana biz həm əvvəldə şu cihatlaşqa imkanımız olmaganlıq üçün icadqa çıxqan. Əgər cihatlaşqa imkanımız bolğan bolsa, əlbəttə cihatni başlaydıq. Bunun üçün yaxşı bilishimiz kerak ki, biz cihatlaşqa buyurulduq, cihatlaşqa aciz kelganlarga nima buyurildi? Tayyorlik qilish buyurildi qardaşlar. Tayyorlik qilishga aciz kelganlarga ijod qilish buyurildi. Shuning uchun bugun tashkil qilib aytamizki, imkoniyati bor har bir qardoshimiz Turkistonchilik cihatni boshlasin. Bununla Türkistan içi vəsətdəki barlıq İslam ümmetinin barlıq Müslümanlar yardım veriş gerek bu cihatla. En evvelde biz başlap verişimiz gerek kardeşler. Çünkü her bir diyarda şu diğer ehli cihatına başlap verse başkalar gelip yardım verir. Bunu karayla Afganistan'la. Afganistan Müslümanlar özü kurbanlık verdi. Cihatını başladı. Bütün dünyadan muhacirler etraf etraf devletlerden e, kilip yardım verdi kardeşler. Şunlar Rus kafirlerini mağlup kıldı mücahitlemana. Allah'ın rahmetiyle. Anlayıldım Afgan mücahitleri başlaptaydı. Onun için muhacirlik yok yerden verdik kardeşler. Bunu Şam'a karayla yakın Tarık karayla kadar. Neç yıl oldu kardeşler Şam cihadı başlangılı? Şam'daki mücahitler cihatını başlattırıyordu. Yani uzak aşağıda cihatını başlap kallanı akkızıyordu. Bana etraf etraf devletlerden muhacirler gelip yerden verdi şunu. Çiçinistan cihadı karayla. Çiçinistan mücahitleri cihatını başlattırıyordu. Bana Hattab Rahimahullah verip şöyle cihat kurdu. Araplar hatta verip. Mana biz cihatni boshlab inshaalloh atrofdagi islom ummatining hammasi shu jihatda ishtirok etadi qarindoshlar. Eng avvalda biz boshlab gerek, biz ansonlik qilishimiz gerek, biz yordam berishimiz kerak. Shuning uchun mana Turkiston musulmonligi aytadiganimiz Türkistan'ın cihatını biz başlattırışımız gerek. Türkistan'ın cihat başlansa boshlansa bütün İslam ümmetinin ummatining şu shu Turkiston kirib bizga yordam berdi qarindoshlar. Ve başka bütün İslami devletteki varlık Müslüman kardeşlerimiz olan tavsiyelerimiz şu diğerdeki Müslüman kardeşler şu diyarda cihatını başlatmasın. Ensarlık kısın. Onun için muhacirler inşallah etraf etraf devletli muhacirler şu cihatı yerden düşsün ki dedim. İnşallah. Şunun için bana bu Türkistan cihadı kardeşler ayet ve hadislerin siretten belli kılımız ki Türkistan Müslümanlarının birinci farz olduğu iş yani şu Şerp Türkistan'da cihatını başlaş gerek kardeşler. Bana bu herkes milletçilik olmaydı. Onun başka ayet ve hadiste nurgun deliller var. Biz Bunu bu vaqt munosabati bilan mana bu yerda kifoyalanamiz. Lekin qanday odamningki buningga qarshi fikri bo'lsa, Qur'on hadisning dalillari natijasi bo'ladi. Shuning uchun biz siyrat bo'yicha ma'miz aytganmiz, cho'qim ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bo'yicha ma'miz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nima qilishni hammani ko'rsatib qo'ygan qarindoshlar. Shuning uchun barlik qarindoshlarimizga so'raydiganimiz barlik imkoniyatni chiqib turib ana Allah subhanahu taala dinini üstün götürüş üçün Allah'ın bizə buyurğan cihat ibadətini ada qılayını. Bu bizden tələb qılınan iş emas, bəlkə bizə farz ən bolğan ibadət qılmasına. Və Allah subhanahu taala sorayımız ki, mən Türkistan müsəlmanlarına Allah subhanahu taala həqiqət yolu qaytırsın və şu Türkistanı cihat ibadətini başlayan və qılavatqan, qilishqa tayyarlıq qılavatqan və şu Türkistan Müslümanlığı yardım veriyorkan bağırlık, muhlis Müslüman kardeşlerimizin hemizke Allah subhanahu rahmetini sorayımız. Ve şu cümleden, hani şu şarkı Türkistan meselesini birinci qilib ana shu islom ummatiga tunishtirgan sharqi turkiston jihadini boshlashga sababchi bo'lgan mana shu xuroson diyordagi sham diyordagi mujohid birodarlarimizga alloh subhanaa taolo rahmatini so'raymiz va alloh subhanava taoloni ularni jannatil firdavslari qilishini so'raymiz va alloh subhanaa taolo shu mujohid birodarlarimizni haq ustida mustahkam qilishini so'raymiz va butun dunyo musulmonlaridan so'raydiganimiz mana o'zinglarniki ayrılmaz bir kısmı olan Şarkı Türkistan Müslümanlarına küçüklerinin kilişçe manevi maddi yardımlaşmalarını sorayımız. Va Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, mana butun islom ummatining o'rtasidagi birlik shartlarini Alloh hosil qilsin. Alloh subhanahu va taolo har bir musulmon qarindoshlarimizni haqq yo'lga qaytarsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk jazakumullohu khayr. Aziz radio anglag'ich qarindoshlar, diqqatinglar dayuz bo'lmagan nomliq nashrida bo'lsin. Izdigin Allah rizalig'in мұхажир аңсар бір қалаға аттанса алыс майдандарға бір жерден шығып тұрған өнің ұстаған таухид байрағын үмбеттің қамын ойлаған Muhmindir korganın önünde Her daim deyiz olmağın Her daim deyiz olmağın Deyiz olmağın Attan kan alga Allah için Сүннеті расол қалмау үшін Тақсырет тартып аналарым балалар жетім қалмау үшін ұстаған тауқит байрағын үмбеттің қамын ойлағын Muhmindir korganındı Her dayım da yüz olmağım Her dayım da yüz olmağım Da yüz olmağım Garip kapayek dolga kaldım Алла деп асқақ тұрған үнім халқының дада қылу үшін жолыңда алла ма ұстаған тауқид байрағын үмбеттің қамын ойлаған, Muhmindir korganın önünde Her daim deyiz olmağım Her daim deyiz olmağım Deyiz olmağım Aziz Radyo Ağlıqçı Qerindaşlar, diqqətinizlər Qerindaşımız Ubeydullah haqqının sərgüzəştisində bolsun. Azerbaycan mücahitler vardı etrafımızda. Uladım ben yuvallıda uladı işkin aldık. Evet. da işkini El-Kaide mücahitlerden işkin aldık. Ee, birisi Kannaz, birisi Kilaşın bilen Kamirava. Meksus Kamirava aldı ameliyatını. Bizden mücahitlerden merkezde Davut vardı. Davut başka balların senin mücazın yok. Sen kripto keyin ketim bağırdı. Sen Davut Rahimullah ben barma dedi. E sen kripto mücazın yok. Ma yüklük git kapırlar sezip kalsa ben mücahitler müşkül oldu. Tersörüp kalsa yakşermez isem. Ya zaten ben kırma ya. Ben kırmışsam bombaydı de bu ya karab de bu. Yani hani biraderle kırma daydı. Allah razı olsun biraderle kırmayma daydıgan eşi kırmayma ameliyat gibi damayma daydıgan mücahitli yok. Allah razı olsun. Evet. Lakin Davud Allah e, zıgılap durvaldı bu. Net yaş vaktide işte. O 7 yaş de bununki. Kiçik hem de. bu da ekirdik hem de bunu. әкіріп шу беріс жарянда әнде ауыш алдық бір ятымыз. Мұш тахминен ашу, мұш екілшілан бір сағат ел қағанда ятымыз әнде. Үйәдін кечігі өткетіміз әнде мұш немеге. Кеч саат үшілерді қопмаңыз. Үшілерді қопмаңызсақ, таң еріп кетсе, бұл капырланың бізіне түзітіп көр қалдыға ер ол. Үйәдін көрінмей өткетсек, яқшы бізге. Көрінмей өткетсек, кечігі Eğer ko'rib qolsa bular o'zlarini e, daldirib kaldı, ya'ni murchadan chiqmaydi maydonda erkin ozoda mangmaydi oldingi tarast qilganimizdek Şuna biz kechida mangamiz o kechilar bizi kunduzdek shunda ozoda xo'shal mangamiz vatanda o'z kechasi yo'limiz nima qiladiq hozir bu yerda kechasi bo'lsa olsun shu amaliyotlar kechasi bo'lsa xulmay mangamiz shu kirdiq shuning bilan mujohidlar hammamiz mag'duq ishga kirib shuning bilan namozni avashib biz kelmaydigan ishga kirib namoz o'qidik bomdodni endi biz u о'тырып yerda o'tirib o'tirib jamoatib o'qimaymiz endi murishni yeni xoris turmiz bir biz shunda o'qiymiz shuning bilan ishga taqqa soat yettilar bilan а бір күні ол таразы тығып алған емес па сүйегі беріп баланы ұрлаштырып ұятқыздық мәселе оған бірадар яғни әнсар мужаидта бірінші кетін әдейме саат одан кейін маған қағалы атызды деді қамасты ішкісі бар деп бірсе әлқайды бірадар да бірсе мен дедім соны атылған болдым алды деді ұяттым күзтіп ұятсам алдыңғы күн таразды қылғанда әлқи пойызда сәкіздің қырық өткен атрапыда шықты да майданға Әнді біз мәшура қылып asosiyatni amaliyotni qay vaqtda қандай qanday qilamiz deb kelishimiz келісімсе kelishmasa qalamqa o'q жатсақ yotsak bu yerda ихтият қылып ehtiyot qilib olibdi shunga muzokara qilamiz қылып qilib shundoq chiqqan chog'da otimiz dedik bo'ldi deb kelishdik shu jarayonni kutib turdik kutib tursak po'ji u sakkizni qirq burun мен атай дедім атай десем ал тоқта тоқта керек төрт чыкыды мұрыш жасап отқан деген шықты. Шықты, шықты дейді да енді мен қандас алсам енді шундай ишештикте деп бул 40 метр менің яткан жерим төз 40 метр жер деген бул ишешлик канасына азыраак маймақ кесим тийгиди да ішешлік енді ишешлик эмди давамлык амалият кылып минип кеткендеги ишешибиз бар энди алланы кагын алланын изниде тигиден тегиз алла пақат енді біз өзімізге zahirimiz cihetini iş kılmız da endi tegdi deymiz lekin a mas'ulga endi itoat qilmasa bo'lmaydi endi yerda amalga kirgan birimiz zot itoat qilamiz endi biz tuduq shuni oxiri sakkiz yarim bo'lib qolganda shu bilan man maslahat qilyotdik ahvol sal xatarlik lekin undoq bo'lishini sababi shu murshid turib muhobirat qilib hojalar shularni ko'rib turmiz endi butun chiqmaydi yerim muhobirat qilib uni buni qilib ketdi Mən dedim ona, aşı biz müxabirat qovadada pojiyə, mürşid durub, desəm, əhval xətərlik durub, qaytalı dedi. Ya ehval xətərlik emas, qayıtmaylı dedim mən. Qayıtmaylı desəm, okey, kamera açıb müxabirat qıpdım ona. Çataq deydi. Şunun ödən, ya birden turaylı deyib tuduq. Anqaçıla birden tuduq. tahminen 10 minut ötkənlərdə kəynimizdən uxçu getdi, şu, nima kamerachi hammamizni kayni dandi Hmm. kendini turup kameraga yotadi alqadilki boradi kamera dushmanning shu murishlarini hamyerini qayerda mang'idi qayerda turdi shuni kameraga olmizda endi kameraga yotadi shuningga yigirma metr yo yigirma besh metr shu keldi aldin ketdim biz shu g'ordan amaliyot кейінгі кетін біз әшәд ұшу ғарының астыды біз түпіде ғарының орта грекиясы бізді көрді грекиямыз келмейді ұйқыда біз келмейді да енді шуңа грекия пожем ұқмай келіп қалыпты ашу мынаны дәшеткер бұ дәшеткер ба кел деп ашу оқ оқытыпты шұндақтан өйтіптім алдып бар камераны ені оқ тегіпті біз оқтың аузын аңдыдық пожи етіпті оқны шу машақ ташының машақ етіп алыпты да медицинада ойлапты алдыда машақ ук тигизип ташташкы бизде етіп тұрып камераны сапты милицияга мухабиратны сапты шынында мында қараса пәс екі метр чоңқырлық бір таш бар екен ташның камыраға өзін етіп етікті қораны құрып ташады ашы ырғып жатқан бетте бұрылып пойжаға оғын етікті бұл бірадар флашын серғандан кейін пойжа ұяқ кеш кетті чар шығып кетті я пойжа өлді ме оны ұқмадық біз shu tushganda bu birodarning o'sha bir o'ng so'ng tarafi butunlay yonpishidan tortib serilib nurga ketdi bu birodar ashta chekinib ketdi meni ko'nglimdagi mas'ul qilgan ansor mujohid qaytinglar dedi shuni ulamo ozarbayjon qanday qilmiz aka shunda qaytimiz deb uning roket o'qlarni hammin u yoq kayni qartib qo'yib kayindin jo'besi bor jo'be deymiz endi jo'besiga hamma u roketni o'qlarini sedib hech mushkul yo'q deb oldida yo'l boshlab mandim va yo'lga yetib turdim ongacha bu murshidin doshaka zukiya shalaka degan shu bizni kaynimizga g'or dediku shu g'or toqqa to'xtamay yetyotibdi tas tas tas tas tas tas tas tas van van van van van quloq miyamizni yeb ketdi endi Şunu olan biz pastga tushib Алланың үзі білі, мәнде қандай қоқыныш, андақ-мандақ болмады, Аллахы көтіруге қаран. Алла бәген нәрсені. Алла үйәр сізді пөзі кеп қасымышу қорқынышын де қараң. Тасылдап етіп түді, пөзі ла ол күрвәтке, әлкі ғар, күрвәтке кәсі біздің көрді, бұмыз көрәмәйді. Үстілікі пөзі ала өзірі етіп туған кейін келемеді. Шу арлықта біз мабарланы башлап, чекініп Біз oldik uni метр biz shu ming metr atrofiga to'rt birodarni мұдапия qilib qo'ygan endi да mudofiya ya'ni mudofiya ихтият unda qo'ymasak endi ehtiyot uchun qo'yib qo'ymiz endi mayli kelib qolsin po'ji mayli kelib qolmasin dipo qilib turdi endi mudofiya qilib turdi bizni shunga odamlar үч Ulan ichida ansar mujohiddan mücahitten bor vardı, muhojirdan üç. Ula pika kilashildan itpedi, ma ulama to'xtama itpadi shunga g'arma yiniq kelamay bizni kendimizniki qolgan po'jilar biz sog' salomat allohni izni bilan chekyapmiz kepli qolsa bizni 30 metre yedin yerdan taşatkan da urvaydi bizni man qarang alloh bundoq saqlaydi sog' salomat chekinib tushib ketib bormi tushib ketib qolsam ansor mujohid o'z chetiga chiqib bo'libdi assosiyatim xotirjamlik chiqib bo'lib man muhobirat qo'yibdi ommidim muhobiratni muhobiratni olmay ondan pastga tushganda ondan oldim muhobiratni qo'rqmanglar xotirjam kelyapmiz biz dedi qanday shuning bilan bular shu orliqda men tog'dan tushib kelyapmiz degan muhobiratni olmadim dedim emasmi xel orliqda endi keyagicha бой markazchalarga muhabrat qilibdi bizni birodarlar qo'rshovda qoldi deb ular muhabrat qilibdi muhabrat qilayotgan ular besh o'n minut ichida yuz ellikta mujohid yig'ilib bizni markazdagi birodarlarni ilib minibdi bu yoqqa markaz kelganda payda u ishlarni biz ko'rmagan markaz kelganda besh o'n minut ichida yuz ellikta mujohid yig'ilib bo'ldi mana yarim voy tez sog' işte muhabrat kılgandan keyin qaytdik keyin shuning bilan bir ota akasida muhabrat qilibdi degandan keyin bizning bola yangi tuvanga tushib oldik bu nim Bizden adamla odamlar sahmika bu birodarlar sahmika deb kayni kirib oldik desak voy hech mushkul yo'q ozroq bir ish bor ekan yangil dedi deydi demak abay ikki metr egizlikdan tashqi o'zini otgan birodarning mana shu bir yoqi butunlay surib ketgan yorilib ketganda mana hmm. bunday ылгы чекинги чейин токулап кечиктен кан кызыкта а ташкы түшкөндө баден сооганда бу агыр кирип кетип маңамыз да бұл бирадер маңа минген шу ат акилиңил дептики бир атын акелди биздин атлабады рахимулла рахимулла ит алла разы болсын кеткен lonq qo'ydigan ya'ni qon oladigan vaqtlar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni hadisida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi oyning o'n yettinchi o'n to'qqizinchi yigirma birinchi kunlari lo'nq qo'ysanglar nihoyat yaxshi termiziy rivoyati anas ibn malik roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalom patong'a mo'risiga oyning o'n yetti o'n to'qqiz yigirma birinchi kuni lo'nqa qo'yatdi qon etilib chiqib ketsin bo'lmasa o'ltirib qo'ydi ibn moja rivoyati abu hurayra roziyallohu anhuning hadisida payg'ambar alayhissalom mundoq deydi oyning o'n yetti o'n to'qqiz yigirma birinchi kunlari lo'nqa qo'ygan odamga har qandoq kasaldan shifoliq bo'ladi bu yerda qon g'olib kelgan har qandoq kasal demakchi abu davud rivoyati bu hadislar tebiblar birligi kelgan narsaga uyg'un keladi u bo'lsimi lo'q quyish oyning ikkinchi yarmida yoki uchinchi to'rtin birida bo'lsa bosh va oxirgi qarg'onda eng manfaatli bo'ladi ammo hojat tushganda qandoqli vaqtda lo'q qo'ysa bo'laveradi imom hallol ahmad ibn handal qaysi vaqtda qina o'rlisa shu vaqtda lo'q qo'ydiradi degan ibn sino mundoq deydi kunduzi lo'q qo'ydigan vaqt soat ikki yoki 3. qon elish chuqum yuyingandan keyin bo'lishi kerak qini quyuq bo'lgan odamlar yuyinib biror soat yuginib ondin lo'q qo'ydirsin tibiblar to'qursaq lo'q qo'yishni to'g'ri ko'rmaydi chunki u tomirlarning to'silib qolishini yoki nachar kasallarni paydo qilishi mumkin bo'libmi yeyilgan tomoq ig'ir qattiq bo'lsa qon elish sho'lgayga davo to'q qo'rsoqqa kasallik ilib keladi oyning o'n yettinchi kuni bo'lsa shifo ilib keladi yo'q qo'yishga bu vaqtlarni tanlash kasal bo'lib qolishdan ehtiyot qilgan va salomatlikni asragan asosda deyildi ammo kasallik davomlashsa qandoqli chog'da lo'qi qo'ysa bo'laveradi haftaning qaysi kunlari lo'qi qo'yish kerak harib ibn ismoil mundoq deydi man imom ahmaddan so'radim Yoq qo'yish yaxshi emas kunlarmi bormi imom ahmad javob berib chorshanba va shanba kunlari haqida xabar bor dedi husayn ibn hassonmu imom ahmaddan shundoq so'rab edi imom ahmad chorshanba haqida xabar bor ba'zilar juma kuni deydikan dedi abu hurayra anhu anhuning hadisida payg'ambar alayhi alayhissalom mundoq degan chorshanba shanba kuni lo'nqa qo'ydirgan odam oqkesal bo'lib qolsa o'zini malomat qilsin Bayhaqi rivoyati Imam ahmaddin chorshanba shanba kunlari badandagi mo'ylarni elish va yo'lga qo'ydirish haqida so'ralganda u kunlarda undoq qilishni muvofiq ko'rmadi va mundoq dedi manga bir odamning xabari keldiki u odam chorshanba kuni mo'ylarini tozalab yo'lga qo'ydiryapti man xabarchiga u odam hadisni chalchag'lagan ekanda desam u ha dedi dori qutniyning afrod degan kitobida nofii mundoq deydi abdulloh ibn umar roziyallohu anhu manga mundoq dedi qinim qizib ketdi маңа бір лоңқыча тепіп келген. Кичік балы болмысын. Мән пайғамбар алейхиссаламдан аңладым. Лоңқы қойыш әсті тұтыш қабілетіні өстірді. Әқыллыққа әқыл қошуды. Аллаһның намы белән лоңқы қойыңлар. Пәйшәмбе көне қойыңлар. Махау va oq kasalliklar chorshanba kuni tushadi ibn moja rivoyati yana bir hadisda dushanba sayshanba lo'qi qo'yinglar chorshanba kuni qo'ymanglar deyilgan abu davudda mundoq deyilgan abu bakri roziyallohu anhu seshanba kuni lo'nqa qo'yishni yoqtirmaydi va mundoq deydi payg'ambar alayhissalom mundoq degan seshanba kuni qonning kuni bu kunda qon to'xtamaydigan bir vaqt bor yuqorqi hadislar mazmunidan yana mundoq mazmun chiqadi davolanishning mustahabligi lo'nqa qo'yish ya'ni qon ilishning mustahabligi lo'nqini ahvol taqozo qilgan joyga qo'yish kerakligi ihrom bog'lagan odamni zo'qib qo'ysa beradiganligi, zarur tepilsa chechidan ma'lum miqdorda elib tashlansa ham bo'ladiganligi qatorliqlar ammo uning uchun fidya ya'ni to'lam to'landi buni o'ylanib beqish kerak ro'zidor lo'qib qo'ydirsa bo'ladi sahih buxoriyda payg'ambar alayhissalom ro'zidor turib lo'qib qo'ydirgan deyilgan lekin ro'zisi buzilamdi yo'q bu bir masala to'g'risi ro'zi buziladi u odam iftor qiladi chunki payg'ambar alayhissalomni shundoq qilgan bu so'zga qoyil bo'lmaydiganlar yuqorqi hadisni dalil qilib payg'ambar alayhissalom ro'zador holatda lo'nqa qo'ydirgan deyishidi lekin bu hadis payg'ambar alayhissalomning iftor qilmaganiga ya'ni ro'zini buzmaganiga dalolat qilmaydi ammo tuvandikidek to'rt shart bo'lib qolsa payg'ambar alayhissalom shu qatimqi ro'zini rostini buzmadi deymiz birinchi ro'za pariz ro'zi bo'lsa ikkinchi u ya'ni payg'ambar alayhissalom muqim bo'lsa safar ustida bo'lmasa uchinchi lo'nqa qo'yishga muhtoj bo'lg'ida kasal bo'lmasa to'rtinchi bu hadis payg'ambar alayhissalomning lo'nqa qo'yg'ichi va qo'ydirg'ichining ro'zisi buziladi ya'ni iftor qiladi degan hadisidan keyin bo'lsa yuqorqi to'rt shart isbotlansa payg'ambar alayhissalom lo'nqa qo'ydiribmi yana ro'zisini davomlashtirgan bo'ladi agar u shartlar isbotlanmasa payg'ambar alayhissalom nafl ro'za tutib lo'nqa qo'ydirgandan keyin ro'zasini buzivatsa nemishqa bo'lmaydi ekan yoki ramazon bo'lib payg'ambar alayhissalom safar ustida bo'lib qolsa lo'nqidan keyin ro'zasini buzivatsa yana nemishqa bo'lmaydi ekan yoki ramazonda madinada muqim bo'lib har xil ehtiyoj tufayli ro'zasini buzsa bo'lmamdikan yoki ramazonda boshqa sababi yo'q ammo lo'nqa qo'ydirgan sababdan ro'zasini buzsa nemishqa bo'lmaydi ekan chunki u zot lo'nqa qo'yg'uchi va qo'ydirg'uchi ikkisini iftor qildi ya'ni ro'zasi buzildi degan tursa yuqorqi to'rt shartning birini isbotlamoq qiyin tursa to'rtini qandoq isbotlag'uliq bu hadislardan yana tevib va boshqalar oldin deyishmay turib ish bitganda haq olsa bo'ladiganligi haqni hisoblaganda iqiyotgan bahoda yoki shu odamni rozi qilg'udak haq berish kerakligi aks etadi bu hadislarda yana garchi lo'nqa qo'yish kasbi ozod odamlarga ancha yaxshi bo'lmasimi lo'nqa qo'yish kasbi bilan shug'ullanishning durustligi va uning uchun haq ilib yesa harom bo'lmaydiganligi qayd qilingan chunki payg'ambar alayhissalom lo'nqichiga haqqini berdi uni yeyishidan to'smadi hadisda kelgan lo'nqa qo'yg'ichining puli sesiq degani xuddi samsoq bilan piyozni sesiq degandekla atalg'udiki gap bu hadislarda yana qulning to'limini xo'jayini kundiligini kundalik oz ozin elib tursimi bo'ladiganligi qulningmi kuchi yetgancha haqqini to'lab tursa bo'ladiganligi agar u pulni elishdan cheklansa uning hammasining to'lam puli bo'ladiganligi to'lamdan oshqini o'zining mulki bo'lib xohlagancha ishlata oladiganligi bayon qilingan bu yerdagi to'lam puli musulmon emaslar musulmonlar rayonida turganda to'laydigan bir turlik bojni ko'rsatadi Aziz radio anlovchi qeyrindoshlar, diqqatinglar jamoat ichidagi yangiliklarda bo'lsin. Bu haftada qeyrindishimiz Abdusalom tuzgan Josuslarning hukmi nomli kitob va qeyrindishimiz tarjima qilgan Jihodning fazilati haqidagi 40 hadis nomli kitob Islom ovozi tashviqot markazi tarafidan to'rg'a etildi. Aziz radio anlovchi qeyrindoshlar, diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'on ibnim izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh vatanimiz sharqiy turkistonda 3 nafar hamshirimizning nimasi tajovuzga uchragan Ma'lum bir қайрындышымыздың to'rda e'lon қылған uchuridan ma'lum bo'lishicha, 2014 yili 3 oyning 26 chi yoki 27 chi kuni vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xotan shahridagi ma'lum bir saqchixonaga ijoblanganlik sababi bilan nohaq tutib kelingan 16-17 yosh atrofidagi 3 nafar hamshirimizning nomisi tajovuzga uchragan. Bu haqdagi inkaslardan ma'lum bo'lishicha, bu hamshirlarimizni oyoq osti qilganlar 6-7 nafar murtad munofiq va 2-3 nafar mulhid Xitoy soqchisi ekan. navbatda musulmon xalqimizga har tarafdan zulm qılıbatqan bu mulhid xitoylar hijoblanganlarni kursda ideya tarbiyasi berildi degan bahona bilan soqchixonlarga tutib ketməkdə ekan. Rabbimiz Alloh mazlumlarga zulm qilganlarni dunyo va oxiratda qattiq azoblarga duchor qilsin. Shuningdek, musulmon xalqimizni mujohidlarni qo'llaydigan ар nomusini qo'g'dash din dushmanlariga zarba berishda jinini qurbon qila oladigan fidoilardan qilib bersin amin tajovuzchi xitoy hukumati murtad kadrlardan muqimliq ahdnomasi imzolashni talab qildi xitoy axborot uchur manbalarining xabarda ma'lum bo'lishicha yaqinda atalmish avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining buyrug'i bilan oyatda sud mahkamasida muqimliq ahdnomasi imzolash faoliyati yo'l qo'yilgan ahtinomida qonun sohasidagi xodimlarning edini birlik keltirib atalmish terrorchilar milliy bo'lginchilar radikal diniy kuchlarni tarkib topgan uch xil kishilarga zarb berishda dadil bo'lishi talab qilingan tayland axborot vositalarining xabariga qaraganda taylandning poytaxti bangkokning bankin rayonidagi bir metal yig'ib saqlash isqilotida ikkinchi aprel bir necha ishchi ikkinchi dunyo urushidan qilib qolgan bir gumonliq bombani chuvmoqchi bo'lganda bomba portlab ketib oz degandimi yetti odam o'lib o'n to'qqiz odam yaralangan Iroqda jihodiy amaliyotlar davomlashmoqda. Iroq shohchilarining 5 aprel e'lon qilgan xabarlarga asoslanganda, Iroqda shu kuni ko'p qatim jihodiy amaliyotlar yuz berib, az deganda 35 odam o'lib, 41 odam yaralangan. Bu yil 1-oydan to bugungacha Faluja viloyati izchil turda Iroq islom davlati mujohidlarining kontroliga turmoqda. Rabbimiz Alloh mujohidlarning jihodiga barakat bersin. Amin. Rossiya Qrimni alohida iqtisodiy rayon qilib bekitdi. xalqaro axborot liniyasining xabar qilishicha rossiyaning bosh ministri medvedev qrim jumhuriyati rossiya federatsiyasiga tavba qilingandan keyin qrimga tunji qatim ziyoratga kelgan qrim qora dengizining shimoliy qirg'og'idagi bir kichik orol bo'lib umumiy ko'lami 225500 kvadrat kilometrdan iborat Asosiy qismi edirliq va dengiz sohiliga yaqin bo'lib havosi illiq bo'lganligi uchun ilgari nurg'un rahbarlarning dam olish vaqtini o'tkazadigan muhim sayohat nuqtasi bo'lib kelgan mazkur xabardan ma'lum bo'lishicha rossiya bosh ministri medvedev 31 mart o'tkazilgan bir qatimliq hukumat yig'inida rossiya hukumatining qrimni iqtisodiy alohida rayon qilib bekitish qaroriga kelganligini qrimning bojni ozlatish siyosatidan bahramon bo'lganligini jakarlagan 16 mart kuni qrimning markaziy shahri simferopolda umumiy xalq bilet tashlash olib borgan bo'lib rus muhojirlari ko'p yerlashtirilgan bo'lg'achqa 96.177% ovoz qrimning rossiyaga qitilishini qo'llagan Rossiya raisi Vladimir Putinning kelishimga imzo qo'yishi bilan Ukrainadan ayrilib mustaqillikni jakarlagan Qrim Jumhuriyati Rossiya Federatsiyasiga rasmiy qo'shilib ketgan. Malayziya raisi Xitoyni tutqun qilish vaqasining maqsadi ikki davlat munosabatini yiroqlashtirish ekanligini bildirdi. Malaysiya raisi Najib 2 aprel yuz bergan bir nafar ayol Xitoyni tutqun qilish vaqasining maqsadining ikki davlat munosabatini yiroqlashtirish ekanligini ilgari surdi. 2 aprel kuni Malaysiyadagi dengiz o'tirib joylashgan bir mehmonxonada salohiyati noma'lum qurolliq bir kishi tarafidan bir nafar Xitoy sayohatchi va bir nafar Filippinlik kishi ayol tutqun qilingan. Xitoy xabar to'rlarida Malaysiya raisi Najibning 3 aprel kuni mazkur vaqa haqida so'z qilib, Xitoy sayohatchining Malaysiyada tutqun qilinishi oldin planlangan bir suqastur maqsadi xitoy malayziya munosabatini yiriklashtirish deb ko'rsatganligi ilgari surilgan najib yana xitoy sayohatchining tutqun qilinish vaqasining ko'p sonliqi xitoy yo'lovchilarini tarkib topgan aeroplanning yo'qolib ketish vaqasidan keyin yuz berganligini ilgari surib mazkur mehmonxonada tutqun qilingan ikki sayohatchining malayziya saqchilari tarafidan qutqizilganligini uqtirgan xitoyning Chinjo shahrida qurolli hujum qilish vaqasi yuz bergan xitoyning xunan o'lkasi chinjov shahrining g'arbi xalq rayonida qurolliq etishish vaqasi yuz bergan bo'lib mazkur vaqa 2 aprel tushdan keyin shu yer vaqti soat 13 da sodir bo'lgan xitoy axborot vositalari navbatda vaqada bir xitoyning yaralanganligi vaqadan keyin jinoyat gumondorining naq maydoni tutilganligi vaqaning soqchilar tarafidan tekshirilayotganligi haqidagi usurni oshkorlagandan boshqa vaqa sodir qiluvchining kimligi va muddaosi haqida hech qanday ma'lumot bermagan Shimoliy Koreyada 1200 nafar odam o'limga hukm qilindi. Dunyo xabar markazining xabar qilishicha, Shimoliy Koreyada hokimiyatga qarshi harakat ishida bo'lgan degan ayblash bilan 1200 nafar odamning o'limga hukm qilinganligi ma'lum bo'lgan. O'limga hukm qilinganlar davlat organlarining har sohasida xizmat qilgan 200 nafar odam bilan ularning yaqin yo'riqlarini tarkib topgan 1000 nafar odamni o'z ichiga oladi mazkur xabardan ma'lum bo'lishicha o'lim jazosi davlat parlamentining chorshanba kunlik o'ltirishidan keyin ijro qilindi ekan o'lim jazosi ijro qilingan 1200 kishi shimoliy koreya raisi kim jun unning tavsiyasiga o'lim jazosi ijro qilingandan keyin tutilganlar ekan germaniya bosh ministri angela merkelning Xi Jinpingga sovuq qilgan xitoy zamin xaritasi qiziq nuqtaga aylandi Dünya qiziq nokta xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunistlarining katibishi Shi Jinping Germaniyani ziyorat qilganda, Germaniya bosh ministri Merkel 28 mart kaslik ziyofat berib, Xitoy rahbarini kutib olgan va fransiyalik xaritshunos Burgognonning 1735-yili sizgan va Germaniyada nashr qilingan Xitoy zamin xaritasini sovg'a qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xarita 16-asrda Andalusluq katolik din tarqatquchilarining Xitoyda elib borgan dastlabki jo'grafiyalik takshirish dokladlarini asos qilib chizilgan. Xaritaga Xitoyning asli zimini deb ism qo'yilgan. Lotin tilidagi bu xaritaning chizilgan vaqti Manchu imperiyasining imperatori Chalong taxtiga chiqqan dastlabki yillarga to'g'ri keladigan bo'lib, xaritadagi Xitoy zimini Sadichinning ichi va Qashqoq ya'ni Yuminguanning sharqidagi Xitoylar to'plashib yashaydigan zaminlardan iborat ekan. xaritiga xitoylar mustamlika qilib olgan manjuriya mong'oliya sharqi turkiston tibat qatorliq joylar kirgizilmagan hozirgi tayvan va xaynan orli bo'lsa boshqa ranglarda sizilgan xitoyning xalq geziti qatorliq rasmiy hukumat axboroti shi zinpinning yevropa ziyoratini tafsiliy xabar qilgan bo'lsimu biroq merkel sovuq qilgan xaritini xalqaro jamiyatga qasdan xato e'lon qilgan Xitay axbaratının xabarlarida Merkel sovuq qılğan Borgognonun xəritəsi o'rniga Angliyalik xəritəşünas Jon Dover'ning 1844-cü ildə nəşr qılınan Xitay xəritəsi qo'llangan. Angliyalik John Dover'ning sizgan xəritəsində Xitay zəmini hozirgi Tibet, Şərqi Turkiston, Mongoliya, Manjuriya va Sibiriyaning bir qism ziminlarini o'z ichiga olgan. Ammo Xitoy axboroti bosh ministr Merkel Shi Jinpingga sovuq qilgan Burgognoning xaritasi o'rniga Nemishqa Jon Doverning xaritasini qo'llanganligiga tushuncha bermagan. Xitoy hukumat axboroti buniga tushuncha berishdan o'zini qochirgan bo'lsa-mu, biroq har ikki xarita Xitoy ommaviy torbatlarda e'lon qilinib, munozara qo'zg'adi. Nomusni bilmaydigan Xitoylarning mustamlika qilingan joylarni azaldan tartib bizning ayrilmas bir qismimiz deb jar selishi, shundoqla quliqini yetib olib qo'ng'iroq o'g'irlashga ko'nib ketgan bu hiylagarlarning dunyo xalqiga mazkur xaritani almashtirib e'lon qilishi haqiqatan kishining g'azbini keltirdi va masxirlik kuldirdi Xitoy doirlarining o'z tabaligida yuz bergan voqealarni aynan e'lon qilmasligi ayblanmoqda. 30-mart kuni Xitoyning Guangdong o'lkasi Moming shahrida yerlik ommaning ximiya zavodi qurilishiga qarshi 10 ming kishilik namoyish qilganligi va bir haftadan buyon davomlashayotgan namoyishning taraqqiyoti to'qinishga aylanib, namoyishda 15 Xitoy fuqarosining o'lib, 300dak odamning tutqun qilinganligidek voqea yuz bergan edi. mazkur vaqa xalqaro matbuotlarda xabar qilingan bo'lsimi ammo xitoy doirlari mazkur vaqani axborot vositalariga ochiq e'lon qilmagan momin shaharlik hukumat muxbirlariga bayonot berib bu qatimki namoyishni bartaraf qilishda odam yaralanish vaqasi yuz bergan ammo ommaviy to'r ва va xalqaro эълон қилинган одам ўлиш o'lish юз бермаган деб deb vaqaning haqiqatini yoshirgan Хитойдаги аммавий ommaviy to'r bekatlarda xitoy hukumat doirlarining vaqada yolg'onchilik qilayotganligi bildirildi Mo'min shaharlik hukumat navbatda yana chatal el muxbirlarining Mo'min voqeasi haqida xabar berishni cheklash elib borgan. Murtad Nurbakri atalmış dini radikallik ideyalarini tasdiqish tozlaydiganlik haqida jar saldi. Ma'lum bo'lishicha, Murtad Nurbakri maqola e'lon qilib, atalmish diniy radikallikni zaharlik o'smiga o'xshatgan va uni ozil kesil qumirib tashlashni ta'kidlagan. Nurbakri e'lon qilgan maqolasida diniy radikallik rayon muqimligiga ta'sir solayotgan asosliq omil ekanligini ta'kidlab, uning ozil kesil bostirilganligini bildirgan. U maqolasida yana ilgirlab, atalmish radikal diniy kuchlarni halol yemaklik, halol kiyim-kechak, halol turmush buyumlari talab qilish bilan tanqid qilgan. Mirbakrining qarishcha dini radikallar halol yemaklik talab qilib qolmay, ular yana dori-darmak, girim buyumlarining va kiyim-kechaklarning halol bo'lishini talab qilib, hukumat ta'minlagan uy va turmush buyumlarini halol emas deb e'lon qilgan. Xitoy hukumati ilgari ishg'oliyat ostidagi sharqiy Turkistonning ba'zi rayonlarida halol markazi besilgan tovarlarni sotishni cheklash olib borgan edi. Nurbakri maqolasida yana hukumat amaldorlarini atalmish diniy radikallikka qarshi turishga chaqirib, har qaysi millat xalqini normal diniy faoliyat bilan atalmish radikal diniy harakatlarni farqlantirishga chaqirgan. Kafir Xitoylarning sodiq quliga aylanib ketgan bu maxluqning qilmishiga haqiqatan kishining aqli hayron qoladi. Rabbimiz Alloh uni o'zi haloq qilib bersin. Amin. Xalqaro tibbiy sahadiklar odam organlarini ko'chirish masalasida Xitoyni qattiq aybladi. Xalqaro odam organlarini ko'chirish tashkilotlari yaqinda Xitoy kommunistlarining katibi Shi Jinpingga ochiq xat yozib, birlikda imzo qo'ygan. Mazkur ochiq xatda Xitoyning navbatdagi siyosiy sistemasining odam organlarini elib setish hodislariga yo'l qochayotganligi hamda tibbiy soha bo'yicha xalqaro qoida nizomlarni buzayotganligi qattiq ayblangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hozir odam organlarini elib setish bo'yicha dunyodagi eng chong qorong'u bozorga aylangan. Bo'libmi 1999 yildan buyon Xitoy turmusiga qamalgan Falun Gong murtlarining ichki a'zolarini elib setish qilmishi va asrlikdagi Sharqiy Turkistonlik mujohidlarning ichki organlarının məcburi köçürgənlikə dair bir qism dəlil isbatlarını oturub qoyğan, həm də Xitay hökumətindən bu məsələ haqqında aniq cavab verişini tələb qılğan. Qahirədə partlaş vəqəsi yüz verdi. Misrning poytaxti Qohiradagi Qohira universiteti oldida orqa-orqadan ikki qatim portlash vaqasi yuz bergan. Portlashda murtad hukumat soqchisidan biri o'lib, to'rti yaralangan. Rabbimiz Allah Mısır zımınıdın mücahitlerini köplep yetiştirip versin. Amin. Amerika Diplomatiya Ministri John Kerry, Yahudi kısasçıları bilen sohbet buldu. amerika diplomatiya ministri jon Kerry o'ttish sharq tinchlik musofasini jonlantirish uchun qaytadan atalmish isroiliyada ziyoratda bo'ldi jon Kerry quddusda isroiliya bosh ministri bunyamin Netanyahu bilan ko'rishdi navbatda jon ning falastin davlat raisi mahmud abbos bilan bir yerga jam bo'lishi mo'ljallanmoqda ma'lumotlarga qaraganda uchrashuvlarning kun tartibida isroiliya falastin o'rtasida kelishim hosil qilinish uchun yo'l xaritasi alohidalikka ega va 29 aprel kuni imzolanishi planlanayotgan kelishim loyihasi bor ekan amerika xristianlarning yahudiylar bilan musulmonlar zimini haqidagi suhbati ularning musulmonlarga bo'lgan tajovuzchiligining qaytadan mulohiza qilinishdan boshqa narsa emas albatta robbimiz alloh falastin musulmonlariga o'z diniga qaytib allohning buyrug'i bo'yicha yahudiy qissaschilarga qarshi turadigan sog'lom aqida ato qilsin shundoqla mujohidlarni ko'plab yetishtirib bersin amin afg'onistonning poytaxti kabulda fidoilik hujumi yuz berdi afg'onistonning poytaxti kobuldagi ichki ishlar ministrligining oldida fidoyilik hujumi yuz berib eng oz deganda to'rt murtad soqchi o'ldi navbatda afg'onistonda yangi saylam o'tkazilayotgan paytda mujohidlarning hujumi kuchaygan bo'lib afg'onistonning shimoli qismidami uch kun ilgari taliban mujohidlari tarafidan tutib ketilgan murtad parlament a'zosi husayn nazari o'lik holatda topilgan edi allohu akbar robbimiz alloh mujohid qarindoshlarimizning jihodiga texmi barakat bersin amin Keniyada Ebola virusi tarqaldi. Afrika davlatlaridan biri bo'lgan Keniyada Ebola virusi tarqalgan bo'lib, Ebola virusidan o'lib ketganlarning soni ko'payib bormoqda. Navbatda bu virus bilan o'lib ketganlarning soni 84 ga yetgan. Hozir Keniyada chet el shirkatlarining xizmatchilari ishdan to'xtatib etilib, ba'zilari davlatga qaytib ketishgan. Oltin va boksit konlari butunlay taqvatilgan. hatto keniyaga chegirdash bo'lgan qisman chegara davlatlar quruqlik quruqliq aytib atgan hamda virusning manbasi ekanligi taxmin qilinayotgan shafarang so'zisiga cheklim qo'ygan Saudiya Arabistonimi Keniyalik umra haj qilguvchilarga viza berilmaydiganligini uqtirgan. Mujohidlar Murtad Bashar Asadning ish bejirish o'rni joylashgan mahallaga hujum qildi. 3 aprel kuni mujohidlar poytaxt Damashqda Murtad Bashar Asadning ish bejirish o'rni sifatida ishlatiladigan uyi joylashgan Al-Maliki mahallasiga minomyot orqali hujum qilgan bo'lib, o'qning bir o'yiga tushishi natijasida eng oz deganda 5 kishi yaralangan. Bilgilinishicha, mazkur mahallaga o'tgan oydimi hujum qilingan edi. Rabbimiz Alloh mücahid qarindoshlarimizning qadamlarini texami sabit qilib bersin jihodiga barakat bersin amin bu haftalik anglitishimiz mushyarda oxirlashdi kelarki haftalik sonda ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning o'ngishli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar والسلام عليكم har bir safarda Notlar kökleydi tamki sakını Kel dostum gıdılgın sen sipigen Müstehkem şart bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Kel dostum gıdılgın sen sipigen Müstehkem şart bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihan ihsanın nuri Mücahit yiğitler şan şirleri Kolunda Kur'an-ı dinler izzeti Faizi kılmaktır Kur'an yani Gözleydi şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler şan şirleri Kolunda Kur'an-ı dinler izzeti Faizi kılmaktır Kur'an yani Göçleydu şehadet Allah rızası Farisi kılmaktır Kur'an yani Göçleydu şehadet Allah rızası Göçleydu şehadet Allah rızası Göçleydu şehadet Allah rızası